Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir i dobro. Dobar dan, dobri ljudi. Slušate emisiju Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Moje ime je Krešo brat Petar, a sa mnom je moja sestra u Kristu, Marija Frančeska, <laughs> inače e, Monija Raspudić. Mir ti dobro. Mir dobro, kreš. Ulazimo u jesen, ulazimo u Franjino doba, prostavili smo rane svetoga Franje, čekamo i blagdan našeg seravskog oca Franje, pa e, kao braća i sestre e, koji su okupljeni i koji slijede stope svetoga Franje, vrlo često se možemo pitati zapravo i odakle idemo i kuda idemo. I ne samo što se možemo, nego se zapravo i trebamo uvijek pitati, uvijek propitkivati. Kažu da kamen koji se kotrlja ne skuplja mahovinu, pa tako i mi onda bi trebali se češće malo pitati odakle dolazimo i kuda idemo. E, Naša tema su memorijale propoziti, način života, molitveni, ponašanje. Zapravo e, govorit ćemo o tome kako je Franjo prenio svoju ljubav prema Kristu, kako je Franjo prenio svoju gorljivost, svoju marljivost, e, svoju žudnju da se poistovjeti s Isusom na one koji su ga slijedili. I to je utkao u prva iskonska pravila Franjevačkog svjetovnog reda koji se onda zvao kako, to ćemo ostaviti Moni da nam kaže, a ja ću samo pročitati iz e, uvodnika u Franjevački izvore jedan kratki odlomak koji govori o tome kako je sve to zapravo počelo. Kaže ovako, Franjo Asiški i prva braća izabrali su život u pokori, stoga su se u početku i nazivali pokornicima iz Asiza – obilazili su gradove i sela propovjedajući pokoru. Franjin je putujući propovjednički apostolat budio u puku vjerske osjećaje i želju za duhovnom obnovom. Narod je hrlio slušati ga. Ljudi svake dobi i obaju spolova grnuli su da vide i čuju čovjeka Božjeg, kako piše naš Franj Toma Čelanski u e, svojim opisima. Mnogi su iz naroda počeli pristupati k svetom Franji sa željom da doživotno vojuju pod njegovim vodstvom i po njegovu nauku. A on svima je davao upute za život i svakom je staležu pokazivao istinski put spasenja. Monija, ovako je počelo. Pa, recimo da je čitav taj pokornički pokret koji, na koji je Franjo djelovao bio dobrim dijelom odraz krize jednog vremena, a, jednog e, traženja, jedne velike čežnje recimo širih laičkih masa za dubljim življenjem evanđelja. 800 godina od prvog pravila to je jedan značajan jubilej. Ne postoji puno institucija koje žive 800 godina. Pogotovo ne ovako cvjetajući u jednom lijepom kontinuitetu i sa lijepim plodovima. Znači, e, to prvo pravilo, ta stara regula, znači, je 1221. Memoriale propoziti. To bi na hrvatski bilo nešto kao spomenica života ili životni naum. E, sljedeće pravilo koje je došlo 60 godina kasnije je skoro pa prepisano od ovog pravila. Ono je najduže bilo na snazi, sve do 1883. Znači, to je treće pravilo pod Leonom 13. i onda ovo naše najnovije bi bilo četvrto, znači iz 1978. A, valja još naglasiti da su e, ti franjevački pokornici u na, s početka nazivani samo braća i sestra od pokore ili pokornici Svetog Franje. Tek negdje krajem 13. stoljeća pojavljuje se izraz treći red Svetog Franje – dok bi nakon drugog Vatikanskog koncila to postao Franjevački svjetovni red. to je možda važno i naglasiti da se razlikujemo od samostanskih redova koji također e, imaju svoje pravilo, ali oni su isto treći redovi. Samo oni žive u samostanu, a mi smo u svijetu ali isto također, prošto te prekidam, postoji i samostanski red koji zapravo obslužuje upravo ovo pravilo trećeg reda, odnosno svjetovog, ali kao samostanski. Da, da, da, ako je tako jasnije izreći. I um, ovo što bismo danas trebali uh, reći nije samo zbog toga da se hvalimo nekakvom povješu i da se divimo kako je nešto nekad bilo, nego kako je povijest ipak učiteljica života da nađemo inspiraciju u onome što se dešavalo tada i da vidimo kako su ti ljudi odgovarali na krizu svog vremena i kako se mi možemo inspirirati e, da poslužimo e, svome vremenu. A valja pritom i naglasiti da puno toga što mi jesmo i što imamo, to je samo baština. To smo od nekog naslijedili. Počeo, ne znam, od kontigenata znanja koja usvajamo još u osnovnoj školi e, do nekakve vjerske, vjerske baštine. Tako da bih možda krenula od nekakvih okolnosti društva. Kako je izgledala zapravo situacija 1221. Ovako, Koliko je bila različita <laughs> od današnje? a, pa da je svijet u krizi, to, <laughs> to izgleda jedina konstanta. A, ono što prilično iritantno i stječe se iz nekog površnog čitanja povijesti jeste da se obično misli da je srednji vijek nekakvo mračno doba u kome se ne dešava ništa, svi hodaju uokolo, prljavi, zamusani, ništa ne postoji, sve je jadno, bijedno mislim da je jedan povjesničar rekao nešto u smislu da vrijeme koje je imalo takvu arhitekturu koje je stvorilo se učilišta i parlament ne može biti e, vrijeme primitivizma i jada. Tako da 12. stoljeće je, se često naziva renesansnom, znači prvom renesansom. To je već razvijeni srednji vijek i u spomenutu arhitekturu, znači to je vrijeme kad nastaje recimo rana gotika, Notre Dame i slične katedrale kojima se i dan danas divimo, to je vrijeme u koje nastaje nastaju sve učilišta, evo zbog bolonjskog procesa znamo da je jer recimo još u 11. stoljeću nastalo prvo učilište. Parlamenti su tad već svi osnovani, ovi suvremeni za koje, koje ajmo reći, koji u zemljama koje znače demokraciju, poput ne znam Engleske recimo. Ali e, to je vrijeme jednog relativnog mira, recimo, jer e, bila je nekako nakratko mongolska invazija, ali to je prošlo, Vik, Vikinzi i Mađari su pacificirani, Ibarski polotok dobrim dijelom oslobođen, znači nekakav mir postoji i u to vrijeme je još klimatski dosta toplo. Pa to pogoduje recimo rastu stanovništva, i manjku bolesti između ostalog. Poljoprivreda se poprilično razvila, uveden je taj tropoljni sustav koji je bitno doveo do porasta, porasta onaj prinosa. E, zanati su na sve višem nivou i zanatlije se organiziraju neke vrste cehova. Trgovina, banke, novac, sve je to u opticaju, to je vrijeme Marka Pola. Znači, trguje se i sa vrlo dalekim zemljama. U tom stoljeću, u bitnjeg u 12. 13. stoljeću je se doživio veći napredak u tehnologiji nego prethodnih tisuću godina. Znači, vodenice i vjetrenjače su postale masovno, znači, postoje mehanički satovi, Smislili su i nešto što bi se moglo nazvat primitivnim naočalama, u svakom slučaju ljudi koji ne vide dobro nisu ograničeni na to da hodaju okolo bez ičega. Tu postoje brodovi koji su uh, puno moderniji nego prije, pronašli su kormilo. U svakom slučaju sve je u nekakvom uh, usponu i, i razvoju. Uh, I umjetnost između ostalog, osim arhitekture, tu se razvija dosta i glazba, to je već vrijeme kad postoje notni zapisi. Postoje nekakva prva kazališta koja naravno izvode mirakule kao nekakve crkvene predstave i slikarstvo je e, recimo razvijenije nego što je bilo prije. E, sve ovo utječe poprilično na ljude, znači e, što je tu važno? Gradovi rastu, ljudi se organiziraju, feudalni sustav se raspada i tu postoje gomila ljudi koji otkrivaju na novo evanđelje i žele ga živjeti na jedan radikalni način. E, vjerske prilike idu na nekakav način uporedo s time, jer e, u Franjeno vrijeme je već došlo do reforme monaštva, takozvane klinijevske reforme iz 10. stoljeća. Papa Grgur VII isto tako ima određenu reformu koju se naziva Grgurovska reforma, znači ona se bavila dobrim dijelom znači ukidanjem simonije, to je skupovanjem crkvenih položaja i znači ukidanjem konkubinata kod svećenstva. Međutim, u to vrijeme još uvijek, kako svakim, svim reformama treba odrađeno vrijeme da se provedu, li Većina klera živi u određenom neznanju, ne baš pretjeranom moralu i možda nekakvoj mlakosti. I svi ti lajci koji teže za jednim, za dubljim evanđelskim životom e, na neki način su prilično prepušteni sami sebi. E, pa se onda pojavljuju putujući propovjednici, lajci. Neki od njih, poput Katara i Valdenza, e, upadaju u razne hereze. Tako da crkva time ima jedan novi problem. Međutim, kako mnogi znači žude za tim evanđelskim životom i prije Franje se pojavilo više siromaških pokreta koji su dobili određeno priznanje od crkve i dobili su određeno pravilo za sebe, ne znam, na primjer humilijati, siromašni katolici, lombardski siromasi i slično. Tako da a, Franjevački pokornici nisu u tom svemu bili kronološki prvi. A pokornici sami po sebi. Znači, u pitanju su drevni korijeni. Znači, nekad e, davno, u prvim stoljećima, e, ispovjed nije izgledala kao sada, e, nego je, recimo, su neki ozbiljni grijesi tražili određeno javno ispaštanje koje bi određivala zajednica na čelu s biskupom. Međutim, pojavio se već u četvrtom stoljeću određeni broj ljudi koji nisu činili te nekakve ozbiljne grijehe koji su tražili tu javnu pokoru. Oni su bili dragovoljni pokornici. Oni su sami na sebe preuzimali te obveze žudeći da se dublje suoblikuju Kristu. Pritom treba naglasiti da biblijski pokora nije mrtvenje. To je prije svega obraćanje, metanoja. E, tako da u Franjino vrijeme već e, pokornici e, više nekakvih oblika. Jedan od oblika su, jedan drevni oblik su pustinjaci, recimo ljudi koji su odlazili u pustinje i tamo su na neki način tražili tu dubinu. A, e, pošto je to vrijeme bilo recimo otežanog putovanja i priličnih opasnosti na cesti, hodočasnici su smatrali jednom vrstom pokornika, jer je za poduzeti hodočašće u daleke krajeve Ehm, trebalo prije svega pisati oporuku jer bilo pitanje hoćete li se vratiti ali hodočaša. A jedan od oblika recimo pokorništva su bile rekluze poput e, Blažene Ozane recimo. A jedan možda najčešći su bili oblati. To su bili ljudi koji su, bili na, koji su se davali na raspolaganje crkvi, samostanu ili biskupu. E, Franjo kad se bude stavio na raspolaganje u e, crkvi, u svom, ajmo reći, svim prvim koracima je u biti bio oblat. E, I svim ovim pokornicima su i bile nekakve zajedničke stvari po kojima bi se moglo prepoznati. Nosili su habit, znači određenu vrstu haljine, znači štap, torbu, sandale, baš kao u evanđeljima što se spominje. E, oni su recimo poduzimali, znači e, posvećivali su se dubljoj molitvi, više su recimo postili i mrtvili se na određene načine, a ono što je bilo najupadljivije jeste da su se posvećivali dijelima ljubavi. Tako da su pokornici recimo kad bi su obično ako bi djelovali skupa, o, obično se bavili besplatnim popravljanjem crkava, često su držali gostince za hodočasnike i bavili se njegom bolesnika. Znači, prve nekakve ustanove koje se e, koje su ajmo, vrsta primitivnih bolnica su biti e, dijela tih laika koji su se posvećivali dijelima ljubavi. Ovi pokornici su pogotovo bili povezani u gradovima gdje su u biti sami sobom upravljali, nisu imali nekakvu sred, središnicu, odnosno centralu. U svakom gradu su se organizirali zasebno Mm, trebamo se prisjetiti da je to vrijeme talijanskih gradova, država, gdje svako mhm. djeluje za sebe. Ali recimo oni su intenzivno surađivali sa vlastima onaj tih komuna, pa je sačuvano istog vremena dosta dokumenata tih talijanskih gradova gdje vlasti ovlašćuju neku grupu pokornika da se, ne znam, da se bavi bolesnima i sličnim. E, zato što su prije svega bili na jako dobru glasu Eh, kao požrtvovni i kao pošteni. Eh, tako da to nije ništa čudo. U neku ruku oni su neke gradove doslovce preporodili. Eh, sad u toj znači cijeloj atmosferi jednog poleta pojavljuje se Franjo iz Asiza, koji će biti postati sveti Franjo vrlo brzo. Znači, rekli smo da je on na početku bio pokornik, odnosno oblat, bar dvije godine. I iz onih nekakvih epizoda koje smo čitali iz Franjevačke izvora znamo da su se njegovi drugovi nazivali muževima pokornicima iza siza. Kad bi ih pitali ko ste vi, jele. E, iz one epizode s ocem i biskupom e, znam, smo sigurni da je Franjo tad bio oblat, jer je oblat bio u biti pravi redovnik i bio je pod neposrednom biskupom zaštitom. Zbog toga je biskup mogao na neki način prigrliti e, Franju u tom sukobu jeli, e, sa ocem. E, znači, Franjo nije prva radikalna osoba, ni prvi laik koji propovjeda znači, po, po srednjovjekovnoj Europi, ali razlika koju on unosi e, jeste što je on vjeran crkvi, što on stalno propovjeda o sakramentima, što njegova poniznost i siromaštvo zapanjujuća. I ono što je recimo jako bitno za ljude s tog vremena, mislim za nas, kod Franje nije bilo pljuvanja po drugima. Znači, mnogi koji su završili kao heretici su se uglavnom bavili time da kritiziraju, a ne da se sami bace na posvećivanje. znači, Franjo je ne samo da je Franjo pokornik, nego se on i zanima za pokornike. I onda pismo vjernicima koje je sačuvano. Znači ima onaj dio onima koji čine pokor i onima koji ne čine pokor. Ono se prilično se sigurno da se ono ne odnosi na sve vjernike, lajke, već isključivo na pokornike. I u Franjeno vrijeme znači pojavlja se nešto što će povjesničari nazvati pokornički pokret 13. stoljeća. Jer negdje oko 1125. u Italiji vidno raste broj pokornika. Komune imaju o tome evidenciju. I svi izvori taj rast prepisuju isključivo Svetom Franji. Tako da, eh, kao zaključak ovog prvog dijela gdje smo se bavili znači nekakvim povijesnim, okolnostima, eh, treba reći otprilike ovo. Znači, prije Franje postoji veliki broj laika koji teže aktivnom evanđelskom životu. Oni se skupljaju zajednice kojima sami upravljaju i tako se znači budi taj drevni red pokornika i omasovljuje pojavljuje se Franjo, on živi radikalno, pokornici ga prepoznaju kao svoga. I ovo njegovo pravilo, memoriale propoziti iz 1221. uzimaju za svoje pravilo. I treba još možda naglasiti da mnoge zajednice koje su nastale u to vrijeme su nestale, a ova njegova Franjevačka je ostala. I dalje. I dalje, do danas. I valjda bude i tako Ništa, e, napravit ću samo kratku pauzu, onda ćemo poslije e, nastaviti malo detaljnije o tome u čemu je zapravo ta uputa za život značila taj nastavak koji traje već 800 godina. više tuge, premalo smijeha, previše grijeha, previše boli. Franjino srce za sve nas moli, Franjino srce za sve nas moli. Premalo mira, previše stresa, Val mržnje duše guši sve jače nos srce zbog svih nas plače Franjino srce zbog svih nas plače Franjino srce zbog svih nas plače Sveti Franjo čuj naš glas Ocla svakog čuvaj nas, nad životom našim bdi, nježno nas u srce skri. Sveti Franjo, čuj naš glas, od zla svakog čuvaj nas nad životom našim blí, nežno nás u srdce skrýt. najviše rata, premalo mira, uzleta mnogo, još više pada. Pranjino srce za sve nas nada, Pranjino srce za sve nas nada, Pranjino srce za sve nas nada, Svetý Fráňo, čuj náš hlas, osla svako, čúvaj nás. Nad životom našim brí, nežno nás u srdce skrý. Svetý Fráňo, čuj náš hlas, ozla svá počúvaj nás. Nad životom našim bdí, nežno nás u srdce skrý. Nad životom našim bdí, nežno nás u srdce skrý. Lijepi pozdrav svima, mir i dobro. Slušate radio emisiju Poziv u svijetu Franjevačkog svjetovnog reda. Razgovaramo o načinu života svjetovnih Franjevaca, o takozvanim memoriale, propoziti. U prvom dijelu emisije slušali smo malo o povijesnom kontekstu u kojem je nastao laički duhovni pokret ili red braće i sestara od pokore, kako je to časni Bonaventura opisao – kasnije nazvan treći red Svetog Franja, odnosno danas Franjevački svjetovni red. E, Čelanski je napisao jednu prekrasan odlomak koji kaže ovako Zračio je poput sjajne zvijezde u noćnoj tmini i poput zore se uzdigao iznad mraka. I tako se za kratko vrijeme zbilo da je izmijenjeno lice onoga kraja te se svuda pokazivao ljepšim pošto je odbacio prijašnju sobu. Rastjerana je negdašnja suša, pa su se usjevi na bijednom polju brzo podigli i neobrađeni vinograd počeo je donositi plod mirisa gospodnjega. Kad je dražesno procvao, donio je plodove časti i čestitosti. Posvuda je odjekivalo zahvaljivanje i glas pohvale. Tako Čelanski Toma opisuje Franju, njegovo djelovanje i e, ono što E, e, što on donio na, e, na zemlju, na područje kojim je hodao. I naravno da su onda mnogi iz naroda, plemeniti, neplemeniti, klerici, laici, božanskim nadahnućem taknuti počeli pristupati k svetom Franji sa željom da doživotno vojuju pod njegovim vodstvom i po njegovom nauku. I Franjo je tu zapravo se malo i uplašio, jer ako svi krenu za njim, prvo ko će tolike i samostan izgraditi, a i ko će onda ostati u svijetu. Tako da je zapravo e, na neki način Franjo dao upute za život svima, pa i prvom i drugom i ovom trećem redu. I sad ćemo malo čuti detaljnije od Monike. Monije, šta imamo zapravo e, u memorijali propoziti? O čemu oni govore? Prvo da naglasim da je pravilo sačuvano u četiri rukopisa. U jednom od njih je navedeni datum 20. svibnja 1221. A, zašto samo u četiri rukopisa? Zato što ga je 60 godina kasnije zamijenilo drugo pravilo, a u to vrijeme e, medij za pisanje je bio dosta dragocjen, tako da je četiri rukopisa čak i dosta <laughs> za dokumente istog doba. E, znači, ovo staro pravilo je u biti dokument kojim crkva potvrđuje Franjevačke pokornike kao crkveni red. E, njegov autor je neki od kanonika rimske kurije, a vjerojatno je to kardinal Hugolino de Conti di Senji, koji je bio zaštitnik Franjevačkog reda od 1220. Poslije će on postati papa Grgur IX. E, znači ovo pravilo je bilo orijentir bratstvima i po pitanju pravorijera, ali i po pitanju civilnih privilegija o kojima ćemo nešto kasnije nešto reći, e, reći koje su bile e, ponekad prijepor, predmet prijepora sa komunama. Ovo pravilo iz 1221. je u biti osnova za pravilo koje slijedi iz 1289. u kome Franjevački papa Nikola IV. doslovce kaže da je to pravilo dao sveti Franjo. Tako da se može reći da ovo prvo pravilo vrijedi otprilike 650 godina i većina od više od 400 kanoniziranih, znači beatificiranih naših svetih iz trećeg reda, oni su živjeli znači držeći se ovog pravila. Tako da ako ništa, to nam je možda najbolji dokaz da ovo pravilo nešto dobro propisuje. Ako opći dojam je da je ovaj spis znači bogat nekakvom biblijskom baštinom i tu se vidi jedna živa jaka duša. A drugi dojam je da su obaveze koje obaveze dosta zahtjevne i da štovanje ovog pravila traži poziv i posvećenost. Znači, dosta je tu, e, znači, dan... Da se poslužimo riječima evanđelja, tvrda je to riječ. A, poprilično tvrda i dosta normativno je to sve skupa. Dosta, ima puno sitnica koje treba štovati prilično je pažnja posvećena nekakvom osobnom posvećivanju, ne znam, poniznosti, jednostavnosti, molitvi, odricanju, sakramentima, ali s druge strane je dosta naglašena ta društveni život i pravda. Tu se vidi jedan živ bratski život u tim regulama. I jedna izražena je eklozijalna i socijalna dimenzija, jer pokornik nije pustinjak, pokornik e, živi u svijetu i on utječe i na crkvu i na svijetu kome postoji. A jedna stvar koja je dosta onako e, razumna, a istovremeno dirljiva, jeste koliko je obzir recimo dan prema specifičnim životnim situacijama. Eh, jer se izrijekom navode znači, bolesnici, putnici, trudnice, ljudi koji rade teške poslove, da se iz eh, mnogih regula izuzimaju. Znači, postoji nekakav obzir, eh, obzir prema ljudima koji nisu u stanju izvršavati sve obveze koje predlaže, predlaže memoriale propoziti. prvi... recimo, jedan u 13. točni kaže, bolesni neka ne mole časove, osim ako to žele. Znači, ne stavlja im se pod obavezu da im se ne bi stavio taj pritisak, moraju i bolesni moritni čas, ali im se ostavlja sloboda. Ako žele, mogu moliti. Da. Dakle, jer je jasno da ljudi mogu biti bolesni na različite načine. Bolesni tako da mogu moliti, bolesni tako da se ne mogu koncentrirati ni na što. Tako da prvi dio se bavi recimo odjećom. To je možda za nas malo neobično, ali u kontekstu tog vremena i ne. Jer smo već rekli da pokornici tog doba imaju određenu vrstu habita. Tako da ih se može odmah prepoznati. I naglašava se e, da odjeća ne smije biti skupa. Točno se navodi izrekom brojnovčića koliko smije, koštati određeno sukno. Navodi se isto da se da franjevački pokornici, odnosno pokornici, moraju izbjegavati nečasne gozbe i plesove i ne davati darove zabavljačima. Valjda da ne potiču te nečasne gozbe i plesove. Recimo na nemrs i na post se odnosi više članaka. četiri dana tjedno se ne mrsi. Osim naravno ako je neko bolestan, ako je slab, ako je na putu i slično. naglašava se da se mora moliti kod objeda i da se jede što se stavi pred tebe. To je isto možda jedan tip pokore koje bi se danas trebalo češće sjetiti. što se posta tiče, disciplina je dosta intenzivna, znači od svih svetih do uskrsa se posti srijedom i petkom a znači od uskrsa pa do svetih samo petkom. Plus naravno što se poste crkveno propisani postovi. Ali po uzoru na svetog Franju, Korizma i 40. svetog Martina se isto tako posti. naravno, osim trudnica, bolesnih, radnika na teškim poslovima molitva je rako intenzivna. U našem vremenu ja ne znam kako bismo to <laughs> uspjeli izvesti. To je vjerojatno utjecaj monaštva, jer pokornici mola je sedam časova. Znači matutin, prvi, treći, šesti, deveti sat, večernja i povečerje. I s tim da je naglašeno, naravno, ovisno o statusu pokornika, jer... Pokornik može biti pismen čovjek koji ima psaltir, a vjerojatno moguće vrlo i da nije. Tako da recimo za Matutin e, ovi pismeni mole, odnosno u vlasništvu psaltira, bolje rečeno treba i to i znati. 18 psalama, a nepismeni 12 očonaša i slava ocu. Ostali časovi moli se sedam očonaša, znači to je veliki broj očonaša dnevno, jel? Uh, sakramenti, Recimo, to je jedna velika razlika u odnosu na naše vrijeme, jer to je vrijeme kad se sakramenti, sa kriza sakramenata, znači naglašeno je da se treba ispoviditi tri puta godišnje, a pričešćuje se isto tri puta godišnje. To je skoro pa privilegiji u to vrijeme, znači Božić, Uskrs duhovi. pokornici moraju podmiriti dugove, moraju se izmiriti sa svima kad ulaze u pokornički red, ne smiju nositi oružje. To možda nama sad se čini nevažnim, ali u to vrijeme nošenje oružja je bila posve normalna i možda čak neophodna stvar s obzirom na sigurnost. I recimo moraju izbjegavati zaklete, osim naravno koje se odnose na svjedočenje, klevete i slično kad je baš neophodno. A, recimo ono što je dosta onako lijepo naglašava se da bi trebali ohrabrivati ukućane na služenje Bogu to je nešto što možemo i mi danas bez problema, jel? Ovaj dio vezan za nekakav bratski život e, dosta je sličan ovome što imamo danas. Govori se da bi se trebali jedanput mjesečno sastati, da imaju misu i da bi se pri tome trebali naravno uzorno ponašati. Da bi bilo dobro da tu ima kakav redovnik koji ih poučava, potiče na pokoru i dijela ljubavi, poslije s ovim pravilom iz 1289. definirat će se da taj redovnik bude baš Franjevac. U ovom prvom pravilu to još uvijek nije navedeno. I ono što recimo bi se mogli mi često prisjetiti jeste da se ovdje definira da bi trebali dati denar rizničaru. Rizničar je nešto kao blagajnik. I čak se predlažu načini na koji se tako znači, skupljena sredstva mogu koristiti. Znači, to je znači za siromašnu, bolesnu braću, recimo za ukope, za ukope, ali i za crkvu u kojoj se oni sastaju. E, mislim da ima tu dosta paralela s ovim što mi danas činimo, recimo. E, što se tiče bolesnih i pokojnih, e, baš postoji normativ. Pohoditi bolesnog jedan put tjedno i, i pružiti mu, ako je, ako je potrebno i ako je moguće, i tjelesnu pomoć a, u slučaju da neko umre, svi bi trebali doći na pokup i na misu. I unutar osam dana trebaju izmoliti ili 50 psalama ili 50 očenaša spokoj vječni, a ako je je li član pokorničkog reda prezbiter, on bi trebao služiti svetu misu za pokojnog. Inače, tijekom cijele godine i za žive i mrtve trebao bi izmoliti psaltir ili stoče naša ili odslužiti tri svete misu to je e, prilična molitva, prilična svjesnost, znači potrebe molitve za braću i sestre i žive i mrtve. I jedna stvar recimo koja je možda nama još, kako, nama je dosta još, kako, nije uobičajena. Svi pokornici su unutar tri mjeseca od ulaska u red morali napisati oporuku. To je vjerojatno da ne bi dolazilo do svađa <laughs> među nasljednicima. A što se tiče struktura i uprave, tu ima dosta paralela s današnjim vremenom. Samo u to vrijeme postoje dva ministra, to je nešto kao sad ministar i zamjenik, rizničar to je blagajnik, jel, glasnik je nešto poput tajnika. A, pohoditelj koja je jedna vrsta internog autoriteta i postoji nešto kao vijeće. A, u to vrijeme je autoritet glavni biskup. On je onaj koji provjerava pravovjere i štiti pokornike recimo od vlasti ukoliko je potrebno i s njim se savjetuju recimo ministri u slučaju potrebe. ovaj pohoditelj u početku ga imenova biskup, poslije znači ovog drugog pravila iz 1289, to će biti Franjevac. On je taj koji propisuje uvjete prijema, on je nekakva vrsta internog autoriteta, on određuje određene sankcije za one koji su se ogriješili o pravilo, a i slično. Ministre slično kao i danas su glavni animatori zajednice, u to vrijeme su se birali godišnje, oni su primali postulante recimo i oni su informirali civilne vlasti o promjenama. Zašto civilne se vlasti spominju toliko često? Jer su pokornici u biti smatrani pravim redovnicima. Pa su imali određene povostice kao da recimo da ne primaju oružje, da ne plaćaju poreze ili recimo jedna stvar koja je možda povlastica, a možda i problem, da ne, e, da smiju preuzimati javne službe. I onda naravno je to komunama u određenom, nije baš odgovarao veliki broj pokornika i radi poreza i radi koje čega, ali poslije kada dođe do možda promjene i da pape skinu ovaj propis da pokornici ne smiju preuzeti javnu službu, komune će čak navaljivati na pojedine pokornike da preuzmu službe, baš zato što su u zajednicama bili e, na glasu zbog svoje požrtvovnosti, zbog svog poštenja. Tako da e, ja bi voljela da su vjernici isto danas u našem društvu na glasu <laughs> radi takvih stvari, recimo. za članove smo već rekli da bi se trebali pomiriti prije nego što uđu. Pomiriti sa svima, platiti dugove, i znači riješiti te nekakve obveze iz svog prethodnog života. A, a to koliko je taj zajedničarski život važan, može se zaključiti iz toga što se u tom dijelu brasu. spominje sedam puta braća i sestre, čak 19. Tako da, evo, što reći. Pravilo je vrlo detaljno, nije ga, nije ga lako obsluživati. E, kažem, ne, ne znam kako bismo mi danas uspjeli molti sedam časova i tako. Ovako kad, kad ga analiziramo i čitamo, e, zapravo upadnemo nekako u napas da ga čitamo doslovno i sudimo doslovno. Ali u pravilu trebali bi ga čitati e, nadahnuto da nam ono da prepoznamo u njemu u današnje vrijeme da prepoznamo ono što se odlično na početku iznijela kako je to izgledalo u Franjino doba. Znači koja je bila povijest, koji je bio taj jedan e, e, preokret, odnosno pomicanje i razvoj tog građanskog društva, e, raspad feudalizma, smanjivanje uloge plemstva i tako dalje. Znači razvoj jednog potpuno novog društva. I u tom kontekstu šta su onda ta pravila donosila? Od toga kako treba se ponašati, kako treba živjeti. Upravo je ta jednostavnost, e, poštenje e, i slično. Znači, e, na koji način ta pravila mi možemo danas preslikati, na koji način ta ne prekopirati, nego preslikati, pronaći analogiju s njima u, u vrijeme u kojem mi danas živimo, prepoznati što nas to povezuje, što nas to čini danas Franjevcima, Ehm, zašto bi mi hrlili za svetim Franjom kao što su e, onda hrlili? E, gdje su te e, ta plodna dolina, on, oni svi blagodati koji su iza Franje onako pjesnički opisano nastajali. Znači, mi imamo danas kao Franjevački svjetovni red svoja pravila koja su napisana, ali ako se vratimo na početke, na ovo što je tu pisalo, kako bi zapravo mogli prevesti, istumačiti ta pravila danas? Da li možda možeš nekakav e, nekako nadahnući ili primjer dati? O, ovako, e, površno gledajući, zadržali bismo se na tom normativnom dijelu pravila. Znači, toliko i toliko puta treba ovo ili ono i slično. Međutim, ono što treba, što se vidi u suštini jeste da su ciljevi, na, ciljevi isti. I njima prije 800 godina i nama. Znači, drugačije su izrečaje i sredstva. Možda upravo se zadržim na ovom prvom dijelu samo da ga komentiram. Što si rekla, normativni dio. Znači, mi smo red. Po definiciji red znači red. <laughs> ono, red ne znači ne red. Dakle, e, e, I molitva i način života traže određeni ritam, određeni način poštivanja. I samo pridržavanje pravila zapravo ti daje taj ritam da ga se pridržavaš. Znači možemo reći da je zapravo e, prva analogija koju možemo vidjeti sa memorije propoziti upravo taj, e, taj red, obdržavati određeni red. E? Isprika što sam te preknuo, možeš dalje onda. A, mislim da i naše pravilo, moderno pravilo i ono pravilo faktički ističu to nekakvo stalno obraćanje. A, možda je njima bilo na neki način, možda ovo zvuči <laughs> heretično, ali možda njima na neki način bilo lakše, jer se točno propisalo šta trebaju učiniti. E, kod nas je pravilo više, e, moderno pravilo je više okrenuto na nekakvu e, suštinu, iz čega mi sami moramo iščupati što bi to značilo u primjeni na naše životne okolnosti. Jer recimo isto kao što od pravila odjevanja, su bili pošteđeni, ljudi koji su bili u specifičnom nekakvoj situaciji. Normalno kralj ne može hodati uoko u nekakvim krpama i da je bio pošteđen toga s obzirom na svoju ulogu i ne znam što ja znam. Tako, ali sada mi sami moramo pročitati recimo to nekakvo pravilo o djevanju. Mi sad imamo, kod nas kaže da čuvamo ispravan odnos prema odvajanju i korištenju zemaljskih dobara pojednostavljujući svoje materijalne zahtjeve. Na neki način sami moramo prevesti što bi to trebalo značiti. I to na neki način traži i veću zrelost duhovnu i veću nekakvu budnost i samokontrolu. Da se ne razularimo po pitanju materijalnih zahtjeva, recimo. Ono, ono što mi je, recimo, ovdje bitno, današnje pravilo nije normativno, ono ništa ne nabraja, recimo, koliko puta ovo ili ono, a iz današnje crkvene zapovjedi relativno malo traže u odnosu na ono recimo već u vrijeme naših baka i djedova je to bilo dosta strože i post i što šta ali mi nismo obavezni držati se minimuma nego ja bih ovo pravilo ovo staro pravilo čitala kao nekakav izvor inspiracije jer ima puno tu točaka gdje mi možemo vidjeti što bismo mi u svom životu, u skladu sa svojim životnim okolnostima, ne znam, specifičnim, kakvi jesmo, što bismo mi mogli učiniti još da više živimo po evanđelju kako naše pravilo izrijekom, izrijekom kaže. Jer ovdje recimo u memoriale propoziti nigdje se ne spominje evanđelje. Jer se to ljudima tog vremena podrazumijevalo. A mi u članku četiri se kaže direktno, pravilo je život svjetovnih Franjevaca, jest ovo, obsluživati evanđelje gospodina našeg Isusa Krista. Kao to što smo i rekli na početku da, naše to je ljudima, da, to je ljudima prije 800 godina nekako se podrazumijevalo i valjda nije bilo potrebno da se, e, da se, da se naglasi baš u samom dokumentu. Tako da mm, suditi o, suditi o drugom vremenu iz okolnosti, iz moderne perspektive je malo mač sa dvije oštrice. E, nekako smo svi skloni tome da razmišljamo da smo mi u nekom smislu napredniji od ljudi koji su živjeli e, prije, a to je, to je prilična oholost recimo. treba poštovati, kažem, prije svega to što je po pravilu ovom e, i njegovom nastavku iz 1289. koje je faktički skoro pa prepisano, da su ljudi veći dio te naše Franjevačke svjetovne povijesti, veći dio povijesti živjeli po tom pravilu. Znači 650 godina od ovih 800 i da je to pravilo dalo mnoge svece. A, to mislim da bi nas trebalo ispunjati određenom vrstom poniznosti. Ako ništa drugo, toliko da kad čitamo današnja pravila, E, svoj život e, e, uređujemo prema njima, znači ono što volim reći nekakav referentni model koji nam zapravo kaže kako trebamo živjeti, ponašati se, jer na kraju krajeva to je ono što, čemu smo se mi zavjetovali. Nemojmo zaboraviti da mi svjetovni franjuci smo zapravo dali zavjet, životni zavjet kako želimo živjeti i kako ćemo živjeti. I to kako želimo živjeti treba biti usklađeno upravo sa tim E, e, današnjim pravilima koja su osuvremenjena jer ipak pratimo e, određene i praktičnosti i ostale situacije koje su tipične za naše doba. Ne? Imamo 21. stoljeću na kraju krajeva u online sustavima. Ne? gdje ni ne znamo zapravo neki put kako sukno nosi onaj drugi. Ali to, memorijali propoziti nam zapravo daje to jedno zrcalo poniznosti, zrcalo prošlosti, zrcalo onoga što je bio sveti Franjo pred 800 godina i svi oni koji su krenuli za njim. Pa, s obzirom da se približavamo i kraju naše emisije, možda nam daš onda nekakvu završnu poruku. Završnu poruku? Pa, što bi bila završna poruka? Obslužujmo evanđelje obslužujemo evanđelje. Već nas duh, ako zaista to želimo, već nas duh prosvjetliti. Kako konkretno to činiti? Pa možda čak i sa normativne strane. Hvala ti lijepa na ovom e, odličnom i iscrpnom, uspjela se zaista u evo, 45 minuta nam dati i kratki povijesni pregled nastanka Franjevaštva i Franje i e, svjetovnog reda. E, pozdravljamo i sve naše Franjevce koji su online i oni koji nisu i oni koji će to postati možda. E, hvala svima što ste bili s nama danas. Mir vam i dobro i do našeg sljedećeg slušanja. Sve višnji, sve možni, gospodine dobri, Tvoja je hvala i čast i slava i blagoslov svaki. Tebi to jedinom pripada, dok čovjek dan dostoja nije Ni da ti sve to spominje ime Hvaljem budi gospodine moj Sa svim stvorenjima svojim Na pose s bratom gospodinom suncem od njega nam dolazi dan i svojim na zrakama grije. Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno, slika je sve višnji tvoga božanskoga sjaja. služite njemu. Svi u budi gospodine moj, po sestri i majci nam zemlji. Ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, šareno cvijeće i bilje donosi. Hvaljem budi gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado sve bjede sve podnose s mirom, jer ćeš ih vječnom okrunit krunom. Hvalite i blagosmirajte, Hvalim gospodine moj, po bratu našemu mjesecu i sestrama zvijezdama, njih si sjajne i drage i lijepe po nebu proslo svoje. Hvaljem budi gospodine moj, po sestri nam tjelesnoj smrti, kojoj nijedan smrtnik umači neće. Ja onima koji u smrtnom umiru grijehu. A blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj, jer druga im smrt naudit neće. Hvalite i po bratu našemu vjetru, po zraku, oblaku, po jasnoj vedrini i po svakom vremenu Tvojem kojim izdržavaš stvorove svoje.